Asfalts pelēks, ielas tukšas, manas kājas nogurušas. Gribu mājās, gribu gulēt. Ko tev vecā tante vajag? Nav man naudas, pašam vajag. Eju tur, kur gaisma deg. Tā būs drošāk. Nevar zināt, kas pa naktīm apkārt staigā. Bet laikam naktī tikai vārni sklaigā. Buļāviens gan arī nogāzos. Es stulbas saknes aizķēros. Rekur arī bariņš zēnu uzliek manām acīm zilēnu. Nevajadzēja dzert tik daudz, nebūtu tāds kauns. Ieveļos pa durvīm tā kā klauns. Māma lasa morāli. Es seju gulēt, jūtos baigi debīli.